աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ, արգելի բարեկամներ։ Այսօրվանից Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում կսկսի հերարձակվել իմ հեղինակային աշխարհակական զարգերակ հաղորդում։ Այն կարելի է համարել 2020 թվականի սեպտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին հերարձակվող «Հայացք Արցախից» նույնպես իմ հեղինակային հաղորդման իրավահաջորդ։ Այս հաղորդման շրջանակներում մենք կքննարկենք, կվերլուծենք աշխարհակական տարբեր զարգացումներ, թե գլոբալ, թե տարածաշրջանային առումով եւ կփորձենք հասկանալ եւ կանխատեսել հնարավոր նոր միտումներ եւ զարգացումներ։ Ես ուզում եմ նաև ընդգծել, որ այստեղ հնչեցված կարծիքները բացառապես պետք է դիտարկել որպես իմ Դավիթ Բաբայանի գիտնականի եւ վերլուծաբանի կարծիքներ եւ պաշտոնական Ստեփանակերտի դիրքորոշման հետ որևէ կապ չունեցող մտեցումներ։ Եվ այսպես, բնական է, որպես առաջնային թեմաներ կխոսենք Արցախի հետ կապված գործընթացների մասին։ Ամենա կարևոր եւ քննարկվող թեմաներից կարելի է համարել ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանում, արտարդատության միջազգային դատարանում Բերձորի միջազգի հետ կապված իրավիճակի քննարկումը եւ այն, որ ՄԱԿ-ի այս դատարանում իրոք բարձրացվել է այս հարցը շատ կարևոր է։ Արդեն իսկ դատարանը քննարկել է այդ հարցը, որոշումը պետք է կայացվի մոտակա ժամանակահատվածում եւ մենք կանրադառնանք դրան, բայց միայն այն փաստը, որ այս հարցը արդեն իսկ քննարկվում է ՄԱԿ-ի հաջորդ կարևորագույն կառույցում, որովհետեւ մենք գիտենք, որ նաեւ անվտանգության խորհրդում է քննարկվել, սա շատ կարևոր է եւ միջազգային հանրությունը պետք է ունենա հստակ դիրքորոշում Ադրբեջանին դատապարտող քայլեր ձեռնարկի։ Նաեւ այս վերջի մի քանի օրվա ընթացքում կարևոր զարգացում է տեղի ունեցել Բելգիայի դաշնային խորհրդարանում, որ որտեղ միջազգային հարաբերությունների հենց կոմիտեն փաստորեն ցունել է մի որոշում դատապարտելով Ադրբեջանի կողմից Արցախի շրջափակում։ Եվ իհարկե շատ կարևոր է նաև Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի եւ Հայաստանի վարչապետի հերախոսազրույցը, որի ժամանակ նույնպես արծարծվել է Բերձորի միջանցքի փակումը եւ Արցախի շրջափակման հարցը։ Հուսով ենք, որ բոլոր զարգացումները կունենան դրական ազդեցություն։ Վերջի մի քանի օրերի ընթացքում շատ հետաքի զարգացումներ են տեղի ունեցել նաև Ադրբեջանում։ Այդ թվում նաև բավականին վտանգավոր։ Այսպես Ադրբեջանում լույս է տեսել մի փաստաթուղթ, այսպես կոչված հայեցակարգն է Արեմտյան Ադրբեջան վերադառնալու հայեցակարգը, որը փաստորեն ոչ այլ ինչ է, քան ներկայիս Հայաստանի Հանրապետության տարածք ադրբեջանցիների, այսպես կոչված վտարանդի ադրբեջանցիների վերադարձը եւ փաստորեն Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս տարածքի գաղութացումը Ադրբեջանի կողմից։ Ընդ որում, այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի տարբեր տիպի փաստաթղթեր, նրանց կողմից առաջարկներ Ադրբեջանի Հանրապետությունը տարածել է նաև ՄԱԿ-ում։ Հետաքրքրական է եղել նաև որ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերաժողովում Ադրբեջանի падգամավորները հանդես են եկել բավականին կոշտ եւ հակառուսական հայտարարություններով, ընդ որում բացակոչելով Փարք Ուկրաինայի այսպիսի խոսքեր եւ լոզունգներ, ինչը ոչ այլ ինչ է, քան փաստորեն պաշտոնական Բաքվի կողմից այսպիսի քայլերի ուղիղ արտոնումը, ինչը շատ հատկանշական է։ Եվ կարեւոր է նաեւ այն, որ Ադրբեջանի նախագահն է սկսել նորից եվրոպային շանտաժի ենթարկել, այս անգամ հայտարարելով, որ կարող է Եվրոպային ավելի քան 100 տարի բնական գազ մատակարել։ Բնական այս ամենը արվում է նրա համար, որպեսզի իր դիրքերը համապնդի եւ չարաշահումները արդարացնի եւ եվրոպացիների աչքերը փակի այս ամենի վրա։ Անցած մի քանի օրերի ամենա երևի հատկանշական զարգացումներից է եղել Իրանում Ադրբեջանի դեսպանատան վրա հարձակումը։ Ասեն, որ իհարկե սա պրովոկացիա էր եւ Իրանի իշխանությունները որևէ կապ չունեին այդ ամենի հետ, այնուամենայնիվ սա առաջացրել է մի ալիք, հակաիրանական ալիք Ադրբեջանում եւ մի շարք երկրներում։ Այսպես օրինակ Միլի Մեջլիսը Ադրբեջանի խորհրդարանը հանդես է եկել հակաիրանական հայտարարություններով ասելով, որ սա Իրանի կողմից կազմակերպված պետության կողմից կազմակերպած գործընթաց է։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանն է դատապարտել ասելով, որ սա նաև հարձակում է Թուրքիայի վրա։ Իմիջալյուս նաև Թուրքիան, ինչպես նաև Ադրբեջանը կերարում են հետաքրքիր մի մոտեցում, այնինչ չեն ասում պաշտոնյաները, ասում են ուրեմն նախկին պաշտոնյաները, այսպես Ադրբեջանում Թուրքիայի նախկին դեսպան Խուլուսի Քլիչը հայտարել է, որ ուրեմն Իրանում այսպիսի վայրագություն են կազմակերպել, որովհետև վատ են ընդունել 44-օրյա պատերազմում Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հաղթանակը եւ պետք է ամեն ինչ անել, որպիսի Իրանը զղջա իր այդ գործընթացների համար։ Իսկ Ալլահ Շուկուր Փաշազադեն Ադրբեջանի հոգեոր առաջնորդը նույնիսկ հայտարել է, որ Իրանը այլևս եղբայր չէ Ադրբեջանին եւ որ պետք է նրանք մտածեն, որ 40 միլիոն ադրբեջանցի է ապրում Իրանում եւ նույնիսկ որոշ որոշ մարդիկ եւ ուրեմն այդ Ալլահ Շուկուր Փաշազադե մի շարք падգամավորներ կոչ են արել այդ 40 միլիոն ադրբեջանցիներին իրենց իրավունքների համար պայքարել։ Սա մի սարսափելի իհարկե երևույթ է, որը ցույց է տալիս, ուրեմն իսկապես որ Իրանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունները սրվել են։ Ընդ որում, երբ որ զոհված զինծառայողների դագաղները տեղափոխվում էին Ադրբեջան, Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների զինծառայողները քաշքշելով իրանական ուրեմն համապատասխան մարմինի ներկայացնեն այդ դագաղները խլել են պարզապես նրանցից եւ դա արվել է կամերաների առջև, այսինքն իլուր աշխարհի։ Իհարկե բավական հետաքրքիր զարգացում է եղել նաեւ Իրանում, հաշվի առնելով այդ անօտաչուտ թրջող սարքերի կողմից Իրանի մի շարք ռազմական օբյեկտների վրա հարձակումները։ Իհարկե հակասական կարծիքներ կան հետևանքների մասին, Իրանական կողմը ասում է, որ որևէ լուրջ վնաս չի կրել, արև, արևմուտքը պնդում է հակառակը, բայց մենք տեսանք, որ գրեթե բոլոր արևմտյան երկրները փաստորեն, ինչպես նաև դատապարտել են Իրանին այդ Ադրբեջանի դեսպանատան վրա հարձակման համար, նաև ողջունել են այս հարձակումը Իրանի օբյեկտների վրա։ Ընդ որում նաև Ուկրաինայի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկն է հայտարարել, որ կիսում է այս բոլոր հարձակումների նաև պատասխանատվությունը, որ եւ նաև որ Ուկրաինան է մասնակցել այդ ամենի մեջ։ Բնական է, որ հիմնական Իրանը, ну, պաշտոնական դերևս չկա հստակ մեկնաբանություն, բայց Իսրայելին եւ ԱՄՆ-ին են մեղադրում, ընդ որում իրանական կողմը նաեւ սկսել է շատ ինտենսիվ բանակցություններ Պաղեստինյան տարբեր կազմակերպությունների, այդ թվում նաեւ Համազի հետ։ Բավականին թեժ էր նաև Ուկրաինայում իրավիճակը, պատերազմը այնտեղ շարունակվում է, բայց այս ամենի ներքո հետաքրքիր մի դրվագի մասին պետք է հիշատակենք, ուրեմն նախկին նախագահ Պարաշենկոն իր հարցազրույցներից մեկում հայտարել է, որ Ուկրաինան 2015 թվականին ստորագրելով այդ Մինսկի պայմանագրերը որևէ նպատակ չուներ խաղ կարգավորման, ուրեմն Դոնբասում խաղ կարգավորման հասնելու համար, այլ նաև նրան պետք էր ուղակի ժամանակ շահել, որպեսի պատրաստվի պատերազմի։ Սա իսկապես սարսափելի մի հայտարարություն է։ Մի կողմ դնենք ուրեմն ով է ճիշտ, ով է սխալ, բայց տեսնում եք, որ ղեկավարները այսպիսի անհետ-հետ եւ աննորմալ պահվածք ունեն եւ աստորեն իրենց իսկ գործելավոճով հարվածում են սեփական ժողովրդին, սա միանշանակի։ Ում է պետք արթարանալ կամ չարթարանալ, եթե քո երկիրը վերածվել է պատակների եւ այդքան մարդ է մահանում։ Իհարկե, սա է նաև վատ ղեկավար ունենալու հետևանքները։ Եվ վերջում բավական հետաքրքիր զարգացում է տեղ ունեցել ԱՄՆ Չինաստան հարաբերություններում, կարելի ասել արևմուտք Չինաստան ավելի շուտ եւ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Ստոլտենբերգը հայտարարել է, որ այն ինչ տեղի ունենում Ուկրաինայում կարող է վաղը տեղ ունենալ նաև հարավ-արևելյան Ասիայում մեղադրելով Չինաստանին ոչ կառուցողական դիրքորոշման մեջ եւ Ռուսաստանի սատարելու եւ իր հայտարարության մեջ փաստորեն կոչ է արել արևմուտքին, հավաքական արևմուտքի եւ Ճապոնիային միավորվել Չինաստանի դեմ։ Սա իհարկե ցույց է տալիս այդ խորը ճգնաժամը եւ խորը հակասությունները, որոնք մենք նկատում ենք աշխարհական մակարդակում եւ մենք էլ մեր կողմից պետք է լինենք շատ իմաստուն, հետևենք բոլոր գործընթացներին եւ ճիշտ քայլեր ձեռնարկենք։ Մնացեք բարով։